Joas het koning van Juda geword in die zevende jaar nadat jy koning van Israël geword het. Joas was 40 jaar lang koning in Jerusalem. Sy maase naam was Sipio, sy was van die stad Perseba. Joas het dinge gedoen waarvan die Heere hou. Dit was so in die tijd toe die priester Jojada vir Joas geleer het. Maar Joas het niet die offerplekke afgebreek nie. Die mense het nog offer en hulle het weer ook gebrand op die offerplekke. Loas het vir die priesters gesê, hulle moet al die geld neem wat mensen wij en wat hulle na die tempel bring, die geld wat hulle mooi bring en die geld wat hulle self wil bring. Hulle moet die geld neem van die mensen wat dit bring, en dan moet hulle die tempel reg maak ooral waar dit nodig is. Maar in die 23ste jaar nadat Loas koning geword het, het die priesters nog niet die werk aan die tempel begin doen nie. Loas roep die priester Jojada en die ander priesters en hy sê vir hulle, hoekom maak jullie niet die tempel reg nie? Van nou af mag jullie niet meer die geld hou wat die mensen brengen nie, jullie moet dit gebruik om die tempel reg te maak. Die priesters het gesê dit is goed, hulle sal niet meer die geld wat die mensen brengen, hou nie, hulle sal dit net gebruik om die tempel reg te maak. Die priester Jojada het toe een kis geneem en hy het een gat in die deksel gemaakt. Hij het die kis neergesit rechts langs die altaar, waar die mensen inkomen. Die priesters wat bij die dieren wacht staan, het al die geld geneem wat mensen naar die tempel gebring het en hulle het die geld in die kus gegooi. Toe hulle sien daar is baie geld in die kus, het die secretaris van die koning en die priester gekom en hulle het die geld getel en in zakken gezet. Daarna het hulle die geld gegeven vir die voormanne wat die werk moest laat doen, en die voormanne het die geld gebruik om die skruinwerkers en die bouwers wat aan die tempel gewerkt het, te betalen. Hulle het ook die messelaars betaal en die mensen wat die klippe gekap het. Hulle het ook uit en gekapte klip gekoop om die tempel recht te maken en om alles te doen wat nodig is. Hulle het nie die geld gebruik om zilverbakken, skerre, skottels, trompette of enige ander gouden of zilver gereedskap vir die tempel te maak nie. Hulle het die geld gegeven voor die voormannen wat die werk moest laat doen, en die voormannen het die geld gebruik om die tempel te laat recht maken die secretaris van die koning en die hoepriester het die geld vir die voormanne gegee, en die voormanne het eerlijk gewerkt. Die secretaris en die hoepriester het niet gesê die voormanne moet kom sê wat hulle met die geld gedien het nie. Mense het ook geld betaal vir skuldoffers en vir offers, maar die voormanne het niet door die geld gebruik voor die tempel nie, door die geld was voor die priesters. In daardie tijd het koning Gasol van Aram die stad gaat aangeval en oorwin, en daarna het hy gekom om Jerusalem aan te val. Koning Loas van Jeda het toe al die gewijde presente geneem wat sy voorvaders Josaphat, Joram en Aosia, die konings van Jeda, gewei het, en wat sy eie gewijde presente, al die goud wat hij kon krijgen in die stoorkomers van die tempel en die paleis. Hij het vir koning Gasol van Aram gestuur, Gasol het toen nie vir Jerusalem aangeval nie. Al die ander dinge wat Joas gedoen het, is geschreven in die dagboeken van die konings van Juda. Sy ambtenare het opstandig geword teen hom en hulle het plannen gemaakt teen hom. Hulle het hom doodgemaak by die plek Bidmelu, op die pad waar een mens na Sela gaan. Dit was sy ambtenare Joosabat sien van Semat en Joosabat sien van Somer wat hom doodgemaak het. Hy het gesterf, en zijn mensen het om begraven bij zijn voorvaders in die Davidstad. Zij zien Amasia het koning geworden om.